Ang programang ito ay nakaka nakakapogi, at nakakaganda. Mmm, feeling. Dear M.O.R. Parang kailan lang MOR. First of all, isang uh, napaka-bongga at very very nice na hapon sa inyong lahat. Especially sa mga tagapakinig na super excited ng marinig sa radyo ang talambuhay ng nag-iisang darling ng masa sa radyo. O, di ba? Sinong mag-aakala na pang Dear MOR pala ang aking buhay? Grabe, Popoy at Hasmin. Ganito pala ang feeling. Nakaka-pressured, very, very slight. Okay, sa mga atat na atat nang marinig ang storya ko, heto nga at sisimulan ko na. Pero bago ang lahat, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako si Eva Ronda, ang DJ na kinagigiliwan yung Ronda ng very very nice tuwing umaga sa Morning Pinas with Maki Rena and Joko Loco. Anyway, tulad ng mga sinabi ko, eh pangarap ko nang talagang maging artista. Kaya nung bata pa ako, palagi niyo akong makikita na umaacting mag-isa. O, di ba? Lukring-lukring lang talaga ang peg. Madalas din akong sumali sa mga contests at auditions. At dahil nga sa kilala ako bilang uh, pabibo at darling of the crowd, ay palagi akong napapansin. Kaso minsan, may mga kumukontra sa pangarap kong maging artista. Na kesyo, paano daw ako magiging artista? Eh masyado akong maliit. Popoy at Hasmin, bukod sa acting, ay magaling din akong kumanta kaya nga hindi ako tumigil noon sa pangangarap na maging isang sikat na sikat na celebrity balang araw. Raja! Raja anak! Bumaba ka na! Nakahanda na yung agahan natin. Opo ma! Pababa na po ako! I'm coming! <laughs> Good morning! Ay nako, eto na naman si ate. Hyper na naman. Ano ka ba? Maganda lang kasi ng very, very nice yung araw ko. Yun ang naman, nararamdaman kong ito talaga ang araw ko ngayon. Ay, nako, lahat naman yata ng araw sa'yo eh, very, very nice eh. Of course! Ako, positive lang dapat, no? And positivity can bring good luck and good fortune. Ano yan? Confucius, is that you? Hay nako, Rika, nakakaloka ka talaga. Yung sa'yo? oh, anak, ito na yung pagkain niluto ng lola mo. Kain na tayo. <clears throat> Thank you so much, ma. O oh, tara na, kumain na tayo. Wow! Ma! Nay, yung sarap naman ng luto ni nanay, oh. Eh, lahat naman yata ng pagkain ay masarap sa iyo, eh. May betchin ka ba sa dila? Bakit? Hindi ba masarap yung luto, ha? Ma? Huwag niya na nga lang uh, pakainin to. Hindi raw masarap yung luto ni nanay, oh. Uy, hmm. wala akong sinabing ganyan, ha? Oh, tama na yan. Huwag na kayo magtalo pa. Kumain na lang kayo. Uy, ate, meron nga palang singing contest na i-host ang barangay natin. Ano, gusto mo bang sumali? Malaki rin yung mapapanalunan dun eh. Naku, parang wait ko na bet sumali sa mga singing contest na yan. Paus na paus na ako eh. Pero bakit naman anak? Maganda naman yung boses mo ah. Tapos nanalo ka na rin sa singing contest noong high school ka, di ba? Eh, basta parang ayoko nang parang ayoko nang masyadong kumakanta na. Teka nga, parang alam ko kung anong dahilan. Teka hindi ka pa rin ba nakaka-move on dun sa pagkatalo mo sa huling singing contest na sinalihan mo? Ano, Tama ako, no? Hay nako, huwag mo nang ipaalala yun. Tsaka hello, okay lang naman sa akin yun, no? Na minsan, matalo-talo. Tsaka kasi, alam ko naman na lahat ng sasalihan mo, hindi naman pwedeng lagi kang panalo. Tsaka dapat, sport ka din, no? Kapag uh, ah, susali ka ng mga contest. Eh bakit nga ayaw mo nang sumali, anak? Eh, kasi nga, ma, gusto ko munang magpahinga dyan sa mga contest na yan. Tsaka, nakakapagod din kayang mag-vocalization. Uh, Charot. Mm-hmm. <laughs> At tsaka, expose na yung beauty ko masyado sa stage. Gusto ko na magpahinga. Tsaka, alam mo naman, ma, tsaka Rika, tsaka Nay, baka magsawa na yung mga tao kapag madalas nila akong nakikita, di ba? Ayoko naman pong malaos agad yung beauty ko. Eh, mm-hmm. Eh, hindi pa nga ako artist. ng very, very nice. Hoy, aba, Himala ate, umaayaw ko na sa contest na yan. Eh, sa pagkakaalam namin, lahat ng contest na may kinalaman dyan sa pag-artistang yan, eh, sinasalihan mo. Bakit? Ayaw mo na bang maging artista, ha? Ano ka ba? Siyempre gusto ko pa rin maging artista, no? Pero sa ngayon, eh, alam mo naman, iba na yung priority ko. Mas priority ko yung pag-aaral. O, di ba? <gasps> Model student and citizen na ako. Pero malay mo naman, anak na baka sa pagsali mo sa singing contest na yun, eh, madiscover ka bilang artista. O, oh, bilang mascot. Mm-hmm. <laughs> mascot ka dyan! Che! Ewan ko sa'yo. <laughs> Seriously, bakit pa gusto mong maging artista, ha? Siyempre. ano ka ba? Eh, siyempre, sino ba namang tao yung hindi gusto maging sikat, di ba? Yung, yung hindi gusto maging inspiration sa bawat tao. At saka, gusto kong maranasan kung ano yung pakiramdam na nakatutok sa'yo ang very, very sa spotlight. Kaso nga, ate, may Kay ka bang maging artista? Bakit? May kay naman ako maging artista. May looks naman ako kahit papano. Medyo maganda rin naman ako, di ba? Nagmana ako sa'yo, Mother Nature. at uh, <laughs> charming din naman ako. Fashionista, morala, sexy. Huwag ka nang kumontra. Kaso nga lang, kinulang sa height. Ayan <laughs> tayo eh. Palagi mo na lang inuungkat yung height ko. Bakit? Hindi ba tayo magka-height, ha? Bakit? Hindi naman ba pwede mag-artista ako kapag hindi matangka? bad? Kung sa bagay, bakit sina Mahal, sila Dagul, ba? Diba? <laughs> Ang sama talaga ng tabas talaga. ng bibig nito, ha? Huwag mo nang siraan yung mood ko, okay? Huwag na huwag mo nang sisirain kasi very, very positive lang ako. At saka, this is my day. I think this is my time to shine. Kayo talaga. Ikain nyo na nga lang yung dalawa. Ay, kumusta ka na, anak? Eto, magaganda pa rin po kami. Grabe na miss kita ng Ververes. Kumusta ka na dyan? Okay naman kami dito. Eh, na-miss kita, anak. Nagtagal din kasi bago tayo nagkausap ulit. Oh, ano? Kumusta naman ang pag-aaral mo? Hindi ka ba nagpapabaya? Of course naman, Father. Very, very consistent pa rin ang grades ko. Hindi po ako nagpapabaya sa pag-aaral. Ang totoo nga po niyan, Father, eh, mas pinapriority ko po ang pag-aaral kaysa po sa kung saan sa ang auditions ng very, very quick. Pero pa, mag-aartista pa rin ako pagkatapos ko mag-aral, ha? Tapos kapag nag-artista na po ako, hindi na po kayo magtatrabaho dyan sa ibang bansa. At saka po magkakasama na po tayo ng very, very nice Mm, pa, miss na miss na po talaga kita. Kaya po ako nagsusumikap sa pag-aaral ko para po sa inyo. Tsaka, kayo po yung inspiration ko eh. Talaga, anak? Opo. Ay, salamat ha. Masaya ako narinig mula sa'yo na nagsusumikap ka at ako ang ginawa mong inspirasyon. Masaya rin ako kasi nagbubunga ang mga pinaghihirapan ko dito sa ibang bansa. Mm, pa, kailan po kayo uuwi? Mm, matagal ko na po kayong hinihintay eh. Tsaka matagal pa rin po ba yung paghihintay namin bago kayo makasama ulit namin? Pasensya na anak. Alam mo namang taon ang kontrata ko dito. Kung pwede lang sana umuwi o kahit dumalaw lang. Ginawa ko na. Kaso hindi eh. Mm, <laughs> naiintindihan ko po yun, Father, pero sana dumating din yung panahon na mabuo na po ulit tayong family three, di ba? Ay nako, kailangan ko na talaga mag-audition ng Ver Verne sa Banana Split para maging artista na ako. Makasama ko na yung mga idols ko, si Angelica Panganiba, si John Pras, at si Pokwang. O, di ba? Si Pu at saka si Pokwang at saka, syempre, di ba? Para marami rin ako mapasayang tao dun sa clowny ng million ng Ver Vernice. Oo, anak. Kala ko ba pag-aaral muna ang priority mo? Chika lang po yun pa. Pero pa, suportahan niyo po ako pag naging artista na ako ha. Oo naman, buong buo ang suporta ko sa'yo. Basta, anak, tandaan mo, maging artista ka man o hindi, ipagmamalaki kita bilang anak ko. Ay, thank you, Father, ng very, very nice. Papayat Hasmin, Inaamin kong papas girl ako. Palaging nakasuporta sa akin ng papa ko sa lahat ng pangarap ko. Kahit hindi niya madalas sabihin, eh alam kong bonggang-bonggang proud siya sa akin. Popoy at Tasmin, what you hear is what you get sa akin. Kung ano ko on air, eh ganun na ganun din ako sa personal. Madaldal, masayahin, pabibo at makulit. Hindi ko carry ang ah, magmukmok sa isang tabi at tumahimik. Nabibingi ako. Ako rin yung tipo ng tao na maambisyon sa buhay. Hindi ako madaling sumuko sa buhay. At saka hindi ako tumigil hanggat uh, hindi ko nakukuha ang isang bagay. Kumbaga, kumbaga, whatever Rhonda wants, ever Rhonda gets. Katulad na lamang nung college ako at kinailangan ko ng uh, ah, mag-OJT. At dahil nga sabit ko talaga sa ABS-CBN, ay ginawa ko talaga lahat para makapasok na very, very nice. Oh, anak, bakit naman nakamusangot ka dyan? Eh kasi may... Ano? Yan tagal-tagal ko na kasi nagsisend ng resume dito sa ABS-CBN para sa OJT ko, pero wali pa rin. Nawawala na ako ng hope. Ganun ba? E di, subukan mo ulit na magpasa ng resume. Basta huwag kang tumigil hanggat hindi ka nila napapansin, anak. Hmm, yun nga po, May. Kaya lang talaga naiinip na ako. Eh, anak, bakit hindi mo subukan sa ibang istasyon o di kaya sa ibang kumpanya? Eh, ma, di ba matagal ko na talagang dream na dito ako sa ABS-CBN? Alam nyo naman na bata pa lang ako eh. Dito ko na pinapangarap magtrabaho balang araw, di ba? At saka po, ma, gusto ko po maging artista ng very, very quick. Ito po ang stepping stone ko para, alam mo naman, ma-discover ako at tsaka sumikat. Ma, ano po bang gagawin ko para naman mapansin nila yung resume ko? Hmm. Ah, uh, ganito. Bakit hindi mo subukan pumunta mismo sa ABS-CBN at personal ka mag-apply doon? Ganun. O nga no, galing niyo talaga ma. Bakit hindi ko kaya naisip? Huwag ka nang mahiya mag-apply ng personal anak ha. Total, medyo bihasa ka ng kapal-kapala ng slide ang mukha mo eh. Grabe naman to si mother. <laughs> Saka anak, hindi naman nakakaya ang credentials mo, no? Magaganda naman ang mga grades mo. Meron ka ipagmamalaki sa kanila, anak. Kaya sige na, pumunta ka na doon at ipakita mo sa kanila kung anong meron ka. Okay? Sige po, ma. Tama nga mga inspirational words mo. Sige ha, magagaw na ako. Tsaka magmumuck up ng Vervex slides. Go, go, go, anak. Sa EBS. Nako ma'am, hindi po talaga kayo pwedeng pumasok dito nang walang appointment eh. Kuya, please naman. Magpapasa lang ako ng bonggang resume ko. Galing pa kasi ako sa malayong malayo. Promise kuya, saglit lang po talaga ako. Need ko lang talagang mapasa tong resume ko for OJT. Ah, I'm really sorry ma'am. Hindi po talaga pwede eh. kuya. Tingnan mo na yung ID ko, oh. Pag may ginawa akong kalukuhan, i-report mo ako agad sa school. Tsaka kuya, please, nakasalalay dito ang future ko. <sighs> Sorry po talaga. Kuya, maawa na po kayo. Please naman ang bonggang-bongga. Hindi ka ba naaawa sa akin na masisira ang kinabukasan ko dahil hindi mo ako pinapasok, Kuya? Sige na, luluhod ako, Kuya. Sayang naman yung pinamasahe ko, oh. Tsaka, tingnan mo naman yung bonggang outfit of the day ko. Pinaghandaan ko pa talaga to ng very, very quick, Kuya. Please, papasukin mo na ako. Ma'am, I'm really sorry. Kuya, please! Maawa ka naman sa akin. Iwanan ko tong cellphone ko. Ano pa itong wallet ko? Para maniwala ka lang na magbibehave ako sa loob. <sighs> Nako, ikaw talaga oh. Sige na nga. Basta magpapasa ka lang ng resume mo, ha? Ah. Of course, kuya. Thank you very, very much, kuya. Gusto mo ng hug? Ha? Hug! Huwag na po. O, eto na ID nyo. Salamat, kuya. I love you so much, eh. I owe you my future, charot. Pasok na ako, kuya. Ah, ah, wait lang, wait lang. Sandali. Alam nyo na po ba kung saan floor kayo pupunta? Ay, oo nga pala, no? <laughs> Anong floor ba yun, kuya? Yung HR? Uh, ah, second floor. Passes na lang kayo sa guard, okay? Thank you ng bongga, kuya. I shall go with the flow. saan na ba ako pupunta? Teka, ano na bang next na gagawin? Hala, paano na to? Ay, kuya! Eh, yes? Kuya, excuse me. Ano po? Um, alam niyo po ba kung saan po pwede magpasa ng resume for OJT? Ako nga po pala mm. si Tresha. Um, ako naman si MJ. OJT rin ako dito, pero sa HR eh. Kung gusto mo, sasamahan na lang kita sa office kung saan ako nag-OJT para doon ka na lang maging kuya. <laughs> ko. Salamat ang bongga-bongga, MJ! Wala yun. Tara, tara. Tara, halika na ng Fair Very Nights. Dalian na natin. Excited na ako eh. Kaya lang, sure ka talaga na yan yung suit mo? sure na sure. Bakit? Ano ba masama? <laughs> Tara na nga. Tara. Poboyetas mean, ginamitan ko ng ganda at maraming chika. Kaya napasok ako noon bilang on-the-job trainee dito sa ABS-CBN. Hindi ko pa nga makakalimutan na nagsuot pa ako ng bongga at makulay na damit imbes sa corporate attire. Dito na nagsimula ang lahat. Wala akong kaalam alam noon sa radyo pero dahil sa doon ko kailangang i-render ang 150 hours ko ay wala akong choice. Pero in fairness, marami naman ako naging kaibigan. At isa na nga doon, si DJ Rocky. Bukod sa kanya, naging kaibigan ko rin yung mga empleyado at kapwa ko OJT. Pero hindi ko akala na sa pag-OJT ko sa radyo, eh madidiskubre ko ang iba ko pang talento. Tresha! Tresha! Hi, sir! Good afternoon po! Ah, pwede ba ako magpaboses sa'yo? Kailangan mo lang basahin to. Sige po, sir. Ah, ito po ba? Oo, Ah, sige nga, basahin mo. San ka tatambay ngayong summer? San ka tatambay ngayong summer? Okay na po ba yun, sir? Ah, okay na okay. Ah, punta na tayo sa recording room para iboses mo na to. Ah, nga pala, nandun na yung mga dramatista. Baka gusto mong magdrama para sa Dear Hasmin. Talaga po, sir. Sige, parang bet ko yan ah. Parang Pwedeng mga acting-acting dyan ah. Oo, oo, pwedeng pwede yun. Basta marunong ka magdrama. <gasps> Naku sir, sige po. Gustong gusto ko po yung subukan. Oh, sige, sige, sige. Papakilala na kita sa kanila para malaman natin kung pwede nga. Salamat sir ng very, quick. Resya anak, halika dito. Kakasabing ka daw ng tatay mo. Eh, sige po ma, papunta na po ako dyan. Hello, Father Nature! Kumusta naman po kayo dyan? Grabe, miss na miss na po kita. Matagal ko na pong hinihintay yung tawag niyo eh. Ay, pasensya ka na anak at ngayon lang ako nakatawag. Ah, kumusta ka na? Eto po pa, masayang masaya po ako. Aba, at ano naman nagpapasaya sa baby ko? Hmm? Bakit? Eh kasi pa, parang natupad na rin yung dream ko na maging artista ako ng very very quick sa radio pa. Kasi nag-acting-acting din po ako. Dramatista na po ako ngayon sa radyo. Ah, anak, dramatista? Ano yun? Dramatista. Bale po, voice talent siya. Parang artista nga sa radyo, Papa. Bale, a-acting po ako sa radyo. Tapos, idadrama ko po yung mga buhay ng tao. Sa isang radio program po, yung sikat na sikat, number one po yan dito sa Pilipinas, yung Dear Hasmin. At saka, alam niyo po ba pa, nagustuhan nila yung acting ko sa demo kaya magsisimula na nga po ako next week eh. Aba, talaga anak. Nakpo, magandang balita yan. Bale pa, ang sabi po nila sa akin, bibigyan po nila ako ng minor roles. Tapos kapag nahasa na po ko, gagawin na rin po nila akong bida. Trisha, masaya ako para sa tagumpay na nakakamit mo. Halos abot kamay mo na ang pangarap mo. Basta anak, pagbutihan mo ang acting mo. Ibuhos mo ang lahat ng talento mo para ma-impress sila sa'yo, ha? Opo, Papa. Gagalingan ko po talaga para sa inyo ni Ma. Kaya ko nga po to ginagawa kasi kayong inspirasyon ko eh. Tatare siya, anak. Palagi mong tatandaan na pinagmamalaki kita bilang anak ko. Nasa iyo ang buong suporta ko. Ipagdarasal din kita palagi na sana makamit mo na pangarap mo. I love you, Pa. I, I love you too, anak. Popoy at Hasmin, ayun na nga ang simula ng pagiging dramatista ko sa dating Dear Hasmin na ngayon ay Dear MOR na. Tuwang-tuwa sa akin ang buong pamilya ko nang ibalita ko sa kanila na magdadrama na nga ako sa radyo. Kaya naman na, ah, inambagan talaga nila yon. Ako naman, medyo kinakabahan nung una lalo na nga sa iyo Hasmin dahil napaka-istrikto mo noon pagdating sa pagdadrama. Samantala, Nagsimula ako bilang dramatista sa mga extra at supporting roles. Tuwang-tuwa noon ang mga kapamilya ko pagkarinig ng boses ko sa radyo. Ako naman syempre, eh very proud sa nakamit kong achievement. <laughs> ano ka ba? Huwag ka nga makulit. Hindi ko matapos ng research paper ko eh. Aba, aba. Bakit kanino ba yung laptop ha? Ang sama mo talaga. <laughs> Ito naman, nagbibiro lang eh. Uy, Melay, salamat pala sa lahat ha. Saan? For taking care of me nung nasa hospital pa ako. Anak, ito na ba yung dinadrama mo? Opo, Salamat ma. ano po masasabi niyo? Naku, okay anak. Sobrang proud na proud ako sa'yo. Ang galing mo umarte, ha? <laughs> Salamat, ano ma. Si ate, ano ibang level ano na. Sana magpatuloy yan hanggang maging sikat ka na. Sana nga. Basta anak, magtiwala ka lang sa sarili mo, ha? Ako bilang nanay mo, nararamdaman ko na makakamit mo rin ang pangarap mo. Ay, nga pala. Nire-record mo pa yung drama ko, Rika? Ipaparinig ko kasi yan kay Papa, tapos i-upload ko yan sa YouTube. I-record mo, ah! Oo naman, eto o, oh, ayan o, oh, nire-record ko pati yung commercials. At yung mga payo na rin ng DJ, yung, yung DJ Yasmin ba yun? Oo, si Ate Yasmin. Ako, excited na nga akong iparinig yan kay Papa eh. Yung mga drama-drama ko sa radyo, iba-ibang roles, di ba? Mm-hmm. Ako, sigurado magiging sobrang proud sa'yo ang Papa mo niyan, anak. Basta ate, galingan mo pa ang acting mo ha. Kailangan lumevel mag-travel ka kina, kina Angel Locsin, ha? Sure, talagang gagaling ako po yung performance ko ng very, very nice. Pero, ma, Rika, uh, alam nyo ba, parang hindi na pagka-artista yung gusto ko sa buhay, eh. Ha? Teka, ano? Oo, parang nag-iba na siya. Parang, parang gusto ko nang maging DJ sa radyo. DJ? As in, disc jockey? Oo, as in DJ. Yung nagpapatugtog ng mga songs, yung mga nagre-receive ng mga song requests, yung nagbibigay ng payo on air, yung nagpapatawa sa radyo. Basta, gusto ko maging DJ. Nai-inspire kasi ako ng mga DJs ng 101.9 eh. Ang gagaling kasi nila si DJ Rocky, si DJ Yasmin, si DJ Arnold Ray, si uh, China, China Heart. Oh, di ba? Tsaka si Martin D. Lahat ng DJ, si Ate Chacha, si uh, Ate Bea. Basta napakarami. Ang kagaling nila, no? Gusto ko nga mapabilang sa kanila eh. Wow. From artista to DJ. Iba, ibang klase talagang trip mo, ate. Ay, teka anak, nagriring yung telepono. Ma, ako na lang po sasagot. Baka si Papa po yun eh. Ah, sige anak. Hello, Papa! Papa, buti na lang tumawag na kayo. Eto na kasi, ini-airy na ngayon yung drama sa radyo, yung pinagbibitahan ko po. Ay, talaga anak. Nako, gusto kong marinig yan. Huwag po kayo mag-alala pa. Nire-record na po namin yung drama, tapos isesend ko po sa email nyo, okay? Ia-upload din po namin to sa YouTube. Tsaka pa, gusto ko po marinig niyo yung drama ko, ha? Sana po magustuhan nyo. Eh, natural. Magugustuhan ko yun. Ikaw ang nagdrama, eh. Alam mo, Teresa, proud na proud ako talaga sa'yo. At kahit na hindi ko napakinggan ang mga drama mo, eh sigurado akong maganda yon. Tiwala kasi ako sa kakayahan mo eh. Pa, sana po, muwi na kayo dito. Para naman po sabay natin tayong makikinig ng drama sa radyo. Ay, huwag ka na mag-alala doon, anak. Malapit nang mangyari yon. Konting paghihintay na lang, ha? Mm, <laughs> sana nga po. Ah, pa, pinagbubutihan ko po yung acting ko sa radyo para po sa inyo. Para kapag narinig niyo yung boses ko, eh, may pagmalaki niyo ako. Tresha, kahit noong hindi ka pa dramatista, eh pinagmamalaki na kita bilang anak ko. Hindi ba't ilang beses ko na nasabi sa iyo, ha? Oo nga po, pa. Ay siya nga pala kapag umuwi na ako, marami akong ipapasalubong sa iyo. Ah, Promise. Talaga po, pa? Oo, talaga. Ay, oo naman, dahil daddy's girl ka eh. Nako, excited na po kung umuwi ka pa. Ay, ako rin, na-excite na ako makita at makasama kayo. Mahal na mahal ko kayo. Ako rin po, pa. Mahal na mahal po rin namin kayo ni Mama. Alam mo, babe, ang swerte-swerte mo talaga kay Melay. May katulong ka na, may nurse ka pa. <laughs> Ah, uh, Trisha, Jigo, iwan ko muna kayo ha. Tapusin ko lang tong ginagawa ko. Jigo, sorry ko na lang tong laptop mo mamaya ha. Ah, sige. Ah, uh, Melay. Bakit? Ayaw mo bang magstay dito? Magkwentuhan lang tayo ni Trisha. Ah, hindi na. Ito naman no. Oh. Ayoko naman maistorbo kayong magjowa no. Moment nyo to eh, di ba? Magpapadala na lang ako ng merienda nyo ah. O sige, Trisha. Ikaw na muna bahala kay Jigo, ah. That super proud sa akin ng mga kapamilya ko. Lalo na si Papa pagkatapos nilang marinig ang boses ko sa radyo. Feeling ko talaga artista na ako. Kaya sa bawat recording, ginagalingan ko talaga ang pagdadrama ko. Pero Popoy at Hasmin, dumating din ang pagkakataon na natapos na ang oras ng OJT ko sa radyo. At dahil dun, napaiyak talaga ako ng bongga dahil ayokong umalis. Marami na kasi akong mga naging kaibigan sa radyo, kung kaya't hiniling ko noon sa HR na sa radyo ko na ibuhos ang remaining OJTRs ko. At sa kabutihang palad, ay pumayag naman sila. Simula noon, mas marami pa ako naging unforgettable moments sa nag-iisang estasyon sa puso ko, ang 101.9. Dear MOR. Eto na naman tayo. Gira-gira na naman ang console. Charing. Cam <laughs> Perdue. Ay nako, yun po first part mga kapamilya ng istorya ni Eva. Ronda. Eva Ronda. Yan. Talaga si Eva pagka pa, pagka narinig ko siya noon na may mm. kausap sa phone, talagang uh, ganyan din, acting na acting talaga. Hindi ko na nga alam minsan kung umaarte pa sa akin o ano eh. Alam mo ako naman, nung first time kong mamit yan si Eva Ronda, medyo umiiyak-iyak pa siya noon kasi pinahihirapan siya ni Papi Charles. <laughs> Kasi di ba OJT pa siya dito noon ah, ah, ah. sa atin, hindi pa siya DJ noon. Mm-hmm. Ano, yun nga, pinapasagot siya ng mga tawag ni Papi Charles. <laughs> eh alam mo naman si Papi Charles, galit talaga sa babae. Hindi. di ba? Hindi naman, tinuturuan ah, kasi. inis, inis siya sa babae. Charing. Hindi. <laughs> o oh, sige, sige na nga, tinuturuan. So yun, medyo mangiyak-ngiyak si Eva Ronda. Mm. Uh, tapos yan, yan, nung nakilala ko siya bilang dramatista, ah, uh, yun nga, sabi ko sa kanya, ano ba to, baliw ba to? <laughs> sabi ko sa kanya, may saltik ba to sa utak? Kasi ano, Non-stop yung ano, chika. Bibig, punong-puno ng energy. Oo, nakaka-armalite yung peg. Tapos, <laughs> hindi kami matuloy-tuloy sa recording kasi ang ingay. Mm-hmm. Laging may ingay at siya laging naririnig mo sa ingay. <laughs> Sabi ko, ito ano babaeng, baliw ka ba, te? Oo, tapos minsan nagdadrama siya, ganun. Natural lang niya. Mm-hmm. Ayun, so sabi ko, ibang klase tong batang ito. Yeah, pero very friendly siya. In all fairness. Oo, uh, siya. Eva Ronda Correct. noon. Ay, kuya. Lagi siya nakaganyan. Tsaka, laging uh, nakabihis. Tama. Lagi siya nakabihis. Hindi siya, Correct. never siya pumasok dito na nakahubad. <laughs> At nakaupo. Uy, Katulad ngayon, din natin. Ngayon, paunti-unti na kaya yung damit niyang <laughs> nahuhubad. ngayon, na, tingnan mo ngayon. Oo, kita mo, lagi naka-UB short. <laughs> kaya lagi masama ang panahon eh, napupunta dun sa ano eh. Charing! Andyan pero, siya ngayon. Na, ah, oh, pero in fairness, sabi ko nga, ako talaga with all, ayan, napalalaking ko ang ulo ni Eva. Mm. Pero talaga ako, Eva pero Ronda. Pero kahit pa paano, lumaki. lumaki na rin eh, nagka-hydrocephalus. Charing! Pero ako sa masasabi ko talaga, Eva is one of the nicest and most genuine person I've ever known. Kahit mm. na yung iba na may misinterpret siya sa pagkabibo niya. Uh-huh. Pero sabi ko nga, I, I knew her even before she became a DJ. So, Ganun I must na know siya. na baliw talaga siya. Uh-huh. Kaya ngayon, uh, pagka kinukumusta ako niyan, mm-hmm. oh, kasi mm-hmm. sabi ko parang uh, punong-puno ng ano to, parang uh, isa siyang malaking bubble ng positive energy. Correct. Ayan, uh, kapag kinausap mo na, eh, pero nakakapagod din pala. Tama. Kapag kaaligid ng aligid sa'yo. Tama. Yung, <laughs> eh, siya yung ting si Ever si Everonda, yung tipong pagpagod kayo mo muna mapagkikita. Ah. Oo, yung tipong kapag gusto mo ng katahimikan. Masaya naman siya, pero... Ayaw mo makita. Uy, teka lang, nakakapagod kang pakinggan. pero alam mo, Popoy, si Eva, uh, in hmm. all mm. fairness, hindi siya mada- napaka hindi siya madamot magbigay talaga ng compliment. Ay hindi na, lang lahat, compliments ang uh, binibigay niya. Lahat na appreciate niya. Kung saan-saan uh, pagka pumupunta yan dati hindi pa siya DJ dito. Mm-mm. So pagkatapos yata ng uh, school niya, tila nagpunta sila sa iba nagbakasyon uh, ng Oo, uh, pamilya. Correct. Meron siyang uwi na personalized pang mga keychains. Tama. Talagang oh, never ganyan. fail to give. Yan si Everonda, hindi talaga mm. yan uh, nagfi-feel magbigay ng kahit mga maliit na something. Yeah. Ang gaganda ng mga sinabi natin sa kanya. Correct. No? Mamaya yung mga pangit. Eto na muna, basahin <laughs> natin yung mga reaksyon ng uh, mga kapamilya natin. Nahalata ko lang kay Eva Ronda na hindi naman siya masyado makulit, no? Napakatahimik nga niya. Napakamahiyain. Grabe, parang naubos ang isang boteng uh, rugby <laughs> sa sobrang hyper niya. Sabi ni uh, Jennifer Rolion. it has mean very, very nice talaga. Ang ganda ng ang kwento ng Ikot-Ikot Darling ng Masa. Mm. Karingan kay Sergio Gonzalez. Ah, ito pa, sabi niya, ah, Efren Pansoy ng uh, Mandawi Films kay Inta Rizal, uh, Guapopoy at Asmin, have a very, very nice na tanghali po sa inyo. Nakakatuwa naman ang storya ni Eva Ronda at nakaka-inspire dahil sobrang uh, napaka-positibo niya at ang lakas ng uh, confidence kaya para sa iyo, Eva, hanga kami sa katulad mo at ituloy mo lang ang mga pangarap mo. At sana uh, makaronda ka na rin dito sa factory namin sa Mandawi Foam sa Cainta Rizal dahil idol na idol ka namin dito. Hello, baby girl. Has me at DJ Popoy. Ang kulit ni Ron Delicious. Super bongga talaga ang puso niya. Positivity pa rin ang nangingibabaw kahit may ibang nagsasabi na hindi siya ang o hindi sa'yo ang pag-artista as long as yan ang tinitibok ng puso mo, makukuha mo rin ang gusto mo, Ate Eva. Walang uh, imposible sa pangarap na hindi makukuha kung malakas ang loob mo at matibay para sa mumunting pangarap. Bongga ng very, very nice. Talaga ang kulit niya. Maparadyo, mapapersonal, at mapa labas ng kalsada galingan mm. kay Luella Dumaog. Yun. Oh, mumunting pangarap talaga, ha? Kasi kung nga lumaki- din siya. Oo, kung lumaki-lakilan si ah, Eva, pangarap na talaga Hoy, yan. si Eva may malaki sa kanya. Mm. Yung mga hita. <laughs> si Eva lang yung nakita kong after Aba. ng bewang paaagad. Charing. Aba, ganun? Kinukumpitensya ka, Hasmin? It's atay. <laughs> Charing. Diyos. <laughs> It's a Thai balon-balunan. Go. Mm, ayoko masyado magtatawa ng may malapit na tao. Yung kinain ko sibuyas kasi hindi ko pa na ano eh. Oh, ito, uh, <laughs> sabi ni John uh, Calios, uh, ah, Guapopoy at uh, Baby Girl has me. Napaka-positive naman ni Eva Ronda. Go ate, you can reach your dreams dahil determined ka. Good luck po. Uh, happy listening sa mga members ng bandingan ng mga pasaway sa MOR. At mula naman kay Glesilda Nuestro, It's Hot Wednesday afternoon. DJ Popoy and Baby Girl Hasmin. Umpisa pa lang, ay nakakatuwa na at nakaka-inspire na bawat tao may pangarap sa buhay kaya huwag tayong tumigil mangarap at sabayan din natin ito ng determinasyon na maaabot ito balang araw. Yon At uh, sa iba pa mga nag-text na mga message para kay Eva Ronda, mamaya ituloy natin ang makulit na kwento ni Eva Ronda. Tingnan natin kung merong malungkot na part dito. <laughs> Correct. Maiba sa, naman. Uh, para maiba naman. Ayan. Pero sige, tutukan niyo po kami at para sa inyong mga reaksyon, ganito lamang ang gagawin. I-text ang MOR. Space ang inyong reaksyon, space ang inyong pangalan and location at isend sa 2366. At syempre, pwede pa rin po kayo mag-email ng inyong mga storya sa dearmor1019 at yahoo.com. Yan, kung di marunong mag-email, walang problema yan. Pwede kang ah, pumunta dito sa amin o kaya naman ipadala via snail mail. Ito ang address po, ABS-CBN Corporation, Sergeant Esguerra Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear MOR. Kasama niyo po kami sa oras nating 12 minutos makalipas ang alauna na hatid ngayon ng Kame at Cold 45. Ako si DJP, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Maratili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR. 101.9 My Only Radio for, for life. life. Ang programang ito ay nakaka nakakapogi, at nakakaganda. Mmm. feeling. <laughs> Dear MOR Popoy at Hasmin, Pagka-graduate ko ay hindi ako tumigil sa pag-apply sa Kapamilya Network. Panahon na kasi para tuparin ko ang mga pangarap ko na makapagtrabaho dito. Hindi ako tumigil sa pangangarap na isang araw ay eh magiging parte ako ng MOR 101.9. Medyo nabago na rin ang pangarap ko dahil mula sa pag-artista ay pinangarap ko ng maging DJ. Na-inspire kasi ako sa mga DJs tulad nina Martin D, China Pops at marami pang iba. Kaya nga sa loob ng isang buwan, after graduation, ay nangulit talaga ako sa mga dati kong supervisor at tinanong ko sa kanila kung mayroong job opening sa MOR 101.9. Pero sa kasamaang palad, walang job vacancy nung panahong yon. Pero hindi pa rin ako tumigil at uh, nag-apply pa rin ako ng nag-apply kahit na parang walang nangyayari. Samantala, para lumawak ang aking job experience, at habang naghihintay ng job vacancy sa Kapamilya Network, ay nagpasaya ako o nagpasya akong mag-apply sa isang advertising agency at maswerte naman akong natanggap. Treasure, here's our workplace. You see, we're busy here, and this is a typical day for us. Uh, really, sir? Certainly. Hmm, are you disappointed? Uh, no, sir. I'm just, um, bonggang surprised. Anyway, all the regular employees here are friendly. Especially to the newbies, so wala kang dapat ipag-alala. Cherry Boom Boom Pow po, sir! What? Uh, <laughs> nothing, nothing, sir. Just, you know, so, you know, kidding around. <laughs> By the way, si Samantha ang magte-train sa'yo sa mga kalakaran dito sa opisina. Don't worry, nasabihan ko na siya tungkol sa'yo. Mabait din si Samantha. Kaya alam ko magkakasundo kayo. <laughs> Sige po, sir. Um, hi, Samantha. Tama ba? Mm-hmm. And you are Treasure? <laughs> Uy, friendship, kumusta ka na? Naku, ikaw pala katabi ko dito. Sana magkasundo tayo. Kaya lang, bakit ganun parang ang boring? Mm, hindi naman. Mm, kumain ka na ba? <laughs> Sabay tayo mag-lunch ah. Uh, yeah, sure. Anyway, um, saan mo gusto kumain? I don't want na kumain sa kantina eh. The food there is so good, Terry. Yo. Ah, paano na kaya itong baon kong adobo? Sayang naman. What? Ah, <laughs> nothing, nothing. Ah, sabi ko, tara, sabay na tayo. Magtrabaho na tayo. Hmm, good idea. Nga, good idea nga to, no? Parang boring-boring, wala akong makausap. Hindi ko man lang ma-stretch yung bibig ko dito. English ng English. Ayan. Ay. Ayoko na! Magre-resign na ako! Ayoko na sa ano? work ko! Oo. Teka nga ha. Magre-resign ka na agad anak. Eh, tatlong araw ka pa lang dun ah. Nako naman, ate. Pinag-iisipan mo ba talaga yon? <gasps> Oo naman, no. Sobrang pinag iisipan ko na yun ng many, many times. Oo, mabait naman yung mga empleyado doon, pati na rin yung mga boss ko. Pero narealize ko na hindi talaga ako para doon eh. Masyado kasi formal. Tapos, English ng English yung mga kasama ko. Nosebleed nga ako ng bonggang-bongga eh. Di ko na nga sila minsan maintindihan ang bibilis ng bibig nila. Tsaka, naku, ginagawa ko lang naman doon, tumitig sa laptop. Tapos, tingnan yung mga numbers, pati mga letters sa keyboard. Tapos, kailangan ko rin naman ma-stretch ng bongga yung bibig ko tsaka yung katawan ko. Pero hindi ko doon magawa kasi nga, bawal maingay, daming bawal. Teka ha, dahil lang hindi ka makadaldal, kaya ka nag-resign? Mm. <gasps> Oo, kaya ako magre-resign dahil ganun. At saka, hindi ko naman talaga yun yung gusto kong gawin eh ayoko naman na magstay sa isang trabaho na hindi naman ako masaya, 'di ba? Na-realize ko rin na hindi talaga ako pang corporate na yan eh. Ang boring, suicidal. Anak, normal lang na mainip ka sa una. Kasi naninibago ka pa lang sa working environment mo doon. Pero sa huli, masasanay ka din anak. Maniwala ka sa akin. Oo nga. At saka ate, magpasalamat ka pa dahil nakahanap ka agad ng trabaho. Tinan mo yung iba dyan. Taon na ang inaabot bago sila makahanap ng trabaho pagkatapos nilang graduate. Ikaso eh, nga, ayoko nga yun. Iba nga yung tinitibok ng puso ko. Anong magagawa ko? Eh, hindi ko nga feel yung ganong trabaho. Tsaka, hindi ko pilit yung sarili ko na gawin yung trabaho wala naman sa puso ko. Oo, Popoy at Jasmine. After three days, eh nag-resign din ako sa advertising agency na yon. Narealize ko kasi na hindi yun ang mundo ko. Gusto ko kasi na ilalabas ko ang talento ko at ang aking personalidad. Saka hindi ko makita ang sarili ko sa ibang lugar kundi sa radyo lang. Kaya naman, nakipagsapalaran pa rin ako sa industriya ng radyo. At yun nga, naging si DJ Maharot Rocha ako ng ibang istasyon. Nagpapasalamat ako sa istasyon na yon dahil marami akong natutunan sa kanila. Naging mabait din sila sa akin at dahil sa kanila kung kaya't ah, nahasa ang aking talento sa pagdi-DJ. Simula nung maging DJ na ako, naging maganda na ang takbo ng career ko at satisfied naman ako. Pero minsan, napapaisip pa rin ako kung matutupad pa ang pangarap kong makabalik sa 101.9. Nung panahong yon, naisip ko na baka hindi ko pa talaga kapalaran na makapagtrabaho doon. Kung kaya't unti-unti kong binitiwan ang pangarap na yon. Pero isang araw, Hi, Tresha. Kumusta ka na? <laughs> Okay naman po ako, sir. Kayo po. <laughs> Ayos naman. Balita ko, DJ ka na. Ay, oo nga po. Eh, finally nga po, napansin na po ko ng very, very nice. <laughs> Buti naman. Talented ka naman talaga eh, kaya no doubt na naging DJ ka. Thank you po, sir. Di naman masyado. <laughs> Teka, bakit po kayo napatawag, sir? Kasi may DJ hunt ulit dito. Baka interesado ka mag-audition? OMG, oh, sir! Is that for real? Oh. Mm, Oo naman, sir. Bet na bet ko na yan. Tagal-tagal ko na kaya yung hinihintay, sir. Wala naman sigurong masama kung itatry mo, di ba? Oo naman, sir. At saka, naku, dream ko talaga yun, no? Baka ito na yung career career move na hinihintay ko. Sige po, sir, ah. Pupunta po talaga ako ng bonggang-bongga with my outfit. <laughs> okay, okay. See you, Tresha. Thank you po ulit, sir. Mama! Tresha, anak. Bakit malungkot ka na naman? Mm, <laughs> may iniisip lang po ko, ma. Hmm, pwede ko bang malaman kung ano yung iniisip mo, anak? Malay mo, makatulungan nanay mo. Eh, ma, may opening para sa mga DJs sa Kapamilya Network eh. Mm, gusto ko po sanang mag-try. Talaga? Eh di sige, subukan mo. Eh, yun nga lang. Ibig sabihin niya, naaalis ka na dun sa radio station na pinagtatrabahuhan mo ngayon. Ipapayagan ka naman kaya nila. Eh, yun nga po yung iniisip ko, may. Eh. eh ano na lang po sasabihin nila sa akin kung sakaling mag-resign ako. Tsaka napamahal na rin naman po sa akin yung istasyon na yun eh. Malaki rin po yung utang na loob ko sa kanila. Pero ma, alam mo naman 'di ba na nasa kapamilya network pa rin yung puso ko. At saka kasi naroon kasi yung crush na crush kong si Enrique Hill. Mm-hmm. Ay nako, naguguluhan na po ako ma. Hindi ko na po talaga alam yung gagawin ko. Mm, pero anak, isipin mo mabuti ha Maganda na yung career mo dyan sa istasyon nyo eh. Eh, bakit ka pa aalis, ba? Diba? Kung lilipat ka ng ibang istasyon, eh magsisimula ka na naman sa umpisa. At saka yung istasyon mo na yan ngayon, yan yung nagbigay sa'yo ng break. Ay, ang hirap naman mag-decide. Pero yung heart ko talaga, nandun talaga sa 101.9. Gusto gusto ko talaga doon. Hmm, basta anak, ikaw ang bahala magdesisyon. Gawin mo kung ano yung gusto mong gawin. Hanggang payo lang naman na maibibigay ko sa'yo eh. Popoy at Hasmin, oo, mababaw. Pero kaya ako gustong makabalik sa Kapamilya Network dahil kay Enrique Hill. Grabe, isa ako sa mga diehard fan niya. Kaya naman para sa akin, ang pagtatrabaho sa Kapamilya Network ang isa sa opportunities para mapalapit ako sa idolo ko. Sa kabilang banda, may espesyal na puwang pa rin sa puso ko ang 101.9 dahil dito ako nagsimulang mangarap. Kaya't gusto ko rin bumalik doon. Kaso, hindi naging madali ang lahat dahil napamahal din ako sa kabilang istasyon kung kaya't nahirapan talaga ako sa pagdesisisyon kung uh, lilipat ba ako o mananatili sa kabila. Kumbaga, magsisimula ba ako uli o mag-stay ako sa istasyon na gamay ko na. Popoy at Hasmin, hindi ako nakatulog noon at halos hindi ako makakain dahil sa kakaisip to the extent na pumayat kasi sumeksi pala ako ng very very slight. Hanggang isang araw, matapos kong magpray at humingi ng advice sa aking mga friends, relatives, family, and everything nice, napagdesisyonan ko na na sundin ang tinitibok ng aking maliit pero puno ng pagmamahal na puso. Ang mga taga-gising para more good ang morning. Good morning. Jo jo Joko Loco, Mac Mac at si Eva Ronda. Si Eva Ronda. <laughs> Eva Ronda, how's you? How's you there? How is you? How is you? <laughs> how is you there? Kasi isa lang siya, how is you? Oh. Ganon. Eva! Eva! <laughs> <laughs> It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Ethan! Mapakaas! Patagpasa eh, na naman ako sa ulan. Nakakaloka. Mga Mother Nature's kasama ko ngayon, mga nagagandahang na stranded na nanay na naghatid sa kanilang mga junaki. Sabay-sabay po tayong mag! Isang ikot lang. Very, very nice. with Eva Ronda! Boom! Panin! Taro ni Mother. Oh. <laughs> At tayo dyan. Ano mo ito? Uh, why not? Morning Pinas sa MOR 101.9 My only radio for life. Popoy, it has ito na nga ang bunga ng desisyon ko. Isa na akong DJ sa MOR 101.9, my only radio for life bilang nga ang darling ng masa na si Eva Ronda na rumoronda at umiikot-ikot na very very nice kung saan saan tuwing umaga. At sasamantaling ko na ang pagkakataon na ito na magpasalamat sa mga taong tumulong sa akin na maabot ko ang dreams ko ng very very nice. Unang-una sa lahat, si Lord dahil hindi niya binigo lahat ng prayers ko at lagi siyang nagbibigay ng signs para sa mga desisyon ko at para maabot ang pangarap ko. Pangalawa, sa mama, papa at kapatid ko na number one fan ko daw. At alam kong bukod kay Lord, sila ang unang natutuwa kapag nakikita nila akong masaya. At syempre, thank you rin sa mga mentors ko sa radyo, lalong-lalo na sa iyo, Ate Hasmin, dahil ikaw ang naging daan para matapad ko ang dreams ko. Ikaw ang nagmulat sa akin sa radyo at dahil sa iyo, kaya ako minahal ito. At syempre, sa mga bonggang-bonggang boss ko sa MOR 101.9 na naniniwala pa rin sa kakayahan kong magpasya o magpasaya ng mga tao. Super laki ng utang na loob ko sa kanila sa opportunity na binigay nila sa akin. At hindi ko rin makakalimutan lahat ng listeners na minahal ako sa kabila ng kadaldalan at kaharutan ko ng very, very nice. Popoy at Esmin, isa lang ang mensahe ko sa mga listeners nyo. Don't stop dreaming kahit na maraming hadlang along your way. Huwag kang hihinto hanggat hindi mo naaabot ang pangarap mo. At isa ko pang uh, hanash, eh maganda rin ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng inspirasyon na tutulong sa atin na patuloy na mag-strive to reach for your dreams. ba? Diba? Ang taray, Popoy at Tasmin. At sa totoo lang, marami pa akong very very nice na hanash na gusto kong i-share. Pero baka mag-overtime na kayo. So hanggang dito na lang. See you around sa ABS-CBN at para sa listeners, ikot-ikot lang. Ang inyong nag-iisang darling ng masa sa radyo, Eva Ronda. People achieve, you must not retreat. Resist this toss and be tough if you must compete. Learning the path of faith by every road. Dear M.O.R. Halika dito! Halika dito, Everon. Nahihiya daw sa'yo nung una sinabi niya. Nahihiya. Ngayon ka pa nahiya. sa leopard ano mo? <laughs> sa leopard jacket mo Oy, yan. ba't may butas? Halin. Ayan, no? Oh. Ito? Mm, yan, Tumawa sabi ko sa iyo, medyo ano na eh, tumawa. <laughs> Lumaki ka na konti. In fairness, Eva. Oo, talaga namang... Talagang ah, inintay niya, no? Kanya pa alas 5 na madaling araw. Oo, grabe, oh, mukha ka ng panda. Ang Itim na nung ano. Hindi ka natulog? Hindi kasi ano, Natuto na siyang hindi matulog dahil sa oras niya. Oo. <laughs> Hindi, syempre kasi, syempre, malaking bagay ang ah, mapuntang storya mo sa Dear MOR. Thank you so much, Papa Yasmin! Hindi pa rin ubos enerhiya nito. Tulog ka na! Saring! Pero in fairness, mm. una-una sa lahat, maraming salamat, Eva, no? Ayan, for at, ah, sharing uh, your colorful story. At hayaan mong basahin muna namin sa iyo mga mensahe ng iba nating mga kapamilya na nag-message sa tama. storya mo. Sabi nila, napaka-inspiring po ng very, very nice ang storya ni Eva Ronda, lalo na po sa mga katulad kong uh, pangarap na maging DJ at ma-share ang pagkahilig sa musika at uh, ma-share din ang mga uh, pananaw at mga opinyon at nakakatulong po talaga sa pagkamit ng pangarap ang pagkakaroon ng positive uh, outlook in life. Uh, sana po magkaroon din ako ng tinatawag na turning point Ay. sa buhay ko at maging DJ ako. Yan ang sabi ni uh, Marge ng uh, Sampalok. Uh, very, very nice at tanghali sa inyo, Guapopoy at Gandang Hasmid. Ang ganda naman ang kwento ni DJ Eva Ronda. Naalala ko tuloy yung pumunta dito si DJ Eva sa amin sa Nanay Huling sa mm. Puto Binyan. Ang kulit niya at nag-uwi pa po siya ng sangkaterbang puto. <laughs> Charing! <laughs> Buti yun na sinabi, hindi ng dugas. <laughs> at ang bait, bait niya, sabi yan, ni, uh, ni Junjun, ano ba? An, ang dami, basta. Ang dami, oh, Ayun, yan. basta sabi doon. Joanne, na... Leo, Junjun, Larry, and Vincent. Yun. Alam mo to, Nanay Huling. Opo, dun yan na, ng bongga-bongga kumakain tayo. Sa Binyan? Tapos dito, Binyan dito, dito, opo, di ba hmm. po, Di Ba't ba ka nagpo-post sa akin? Ay, hindi. Diyan sa nag-ano, diyan sa nag, ah, comment Nag-comment. ng very, very nice na talaga ng mga nag-uwi daw ako. <laughs> Binuking mo pa ako, kuya. Actually, hindi, walang nalagay. Naamoy ko lang talaga nag-uwi ka, Day. <laughs> hindi, nag-uwi nga ako noon ng bongga-bongga kasi ang dami nilang ah, binigay na box of ah, binyan dito ng bongga. Box of binyan. <laughs> box of bu- puto Puto binyan. binyan. Puto Ah. binyan. Hindi nakaabot sa akin, ah. Oo, Sorry. hindi hanggang ano lang yata, hindi- Ready Get More. Eh. Ayan ah, matao talaga sa Ready Get More. Matatakaw, masisiba ah. Oh, hindi masiba. Ginawa nilang prize. <laughs> Hindi, ginawa nilang requirement. <laughs> sa, claim ng prize. Uh, ah, Charot. joke lang, Pachito. Ah. Charing yeah. lang, mga Pachito. <laughs> Pero promise na naman talagang pinakamaraming pagkain talaga. Mm-mm. Naambo naman kami niyan, sir. Yan. At uh, enjoy ka naman, di ba, sa mga tira-tira, Haswin? Um, minsan, depende. Charing, kung anong tira. Sabi ni Mary Child Navarro, uh, gwapo pa Tasmin, nakakatuwa naman si uh, Eva Ronda. Uh, the best ang story mo, Eva Ronda. At natandaan ko din siya na gumanap na dramatista doon sa kwento Ah, sa kwento sa ko. kwento ko. Ah, ano kaya yan? Mm-mm. Ano kaya si ano siya eh, si Mary Child Navarro. Ay! <laughs> Hmm, hindi ko na <laughs> Hindi marami kasi no, ang Correct. Isa si Eva sa mga unang uh, In all dramatista. Fairness. At sabi ko nga nung panahon na nagdedrama kami, isa siya sa mga paborito ko talagang dramatista kasi mm. nga uh, nak very ano, very refreshing yung boses noon. <laughs> Yeah. Ba't gasgas naman ng bola? Charot. Kasi nga puyat ka lagi. Hindi, sobrang ano siya. Sobrang, uh, yung pag mga kilig story, mm. sabi ko nga, kay Eva Ronda ko lagi binibigay. Babaihang babaihan. Correct. Mga Pagka comedy. Daldal, ay, madali na yan. Tama. Mm. Mula, naman kay Melchor, Katakutan Junior. Ang ganda naman ng story ni Ate Eva. Yan ang ideal girl ko palabahan. Ay! Ayan na nga at hindi sumusuko hanggat hindi nakakamit ang gusto. Magandang aral para sa mga kababaihan, mm. sabi yan ni Melchor. Yan, at syempre maraming maraming salamat din sa lahat ng ano ng uh, mga nag-message para sa iyo Eva Ronda. Buti hindi mo inilagay dito sa part ng storya mo yung mga ewan ko nagiiwan yan ng mga ano. Alin? Mag-iiwan ng note. Mahilig mag-iwan ng note. Ay, ano, Phoenix. Eh. Sa, ano. Uy, ako, ako, share ko lang po po, ha. Sabi ko nga, ito hindi ko to sinasabi dahil showbiz, no? Mm. Hindi din to alam ng mga tao. Si, eh, ang, ang pinaka-unforgettable talaga sa akin na ginawa ni Eva was the time na na-hospital ako hindi na siya part ng MOR noon, mm. pero dinalaw pa din niya ako. Na-surprise nang talaga ako na nandun siya. Kaya kanya medyo naiiyak ako. Sinabi niya, stricto kasi ito eh. <laughs> Charot lang. Hindi, Ate Hasmin. Charot, super, sobrang super. hindi ko talaga makakalimutan yun. Hindi kasi Ate Hasmin, ay Hasmin pala, <laughs> nag-ate. hindi kasi ikaw ang nag-mold sa akin ng ah, Verver. So, ano, ah, makapalayok ka ba? Yeah, kita mo. Halos magkahugis na kayo ngayon. <laughs> Alam mo na yung pinagmumoldihan ko ako. Hindi, ate. Sa konting molde pa. Lagi ko nga sinasabi, di ba? Mm. Siyempre, dati wala naman akong kaalam-alam sa radyo, ganyan. Mm-hmm. Basta gusto ko lang na mag-perform ako, ganyan. Pero nung nung nandito na ako, para natutunan ko siyang i-love. Dahil... In fairness kay Eva, alam nyo, et, gusto ko, ito rin ang gusto kong uh, parating dun sa mga nakikinig ngayon na gustong maging DJ mm-hmm. or mm. you want to be someone, diba, in the future. Si Eva kasi, di siya nagrereklamo. Uh-oh. Ah, ah. In all fairness, kahit anong paggawin mo dyan, pakainin mo ng buhay na monocrindol. <laughs> For as Para long, sa drama correct, to. For as long as alam niya na makakatulong mm-hmm. sa kanya mm-hmm. at required nung gagawin niya ng trabaho, gagawin talaga niya. And that's one thing na sana ay ma-instill dun sa utak ng mga nangangarap mm-hmm. na maging DJ, maging artista, huwag kayong mareklamo. Yan. Subok lang ng uh, at subok. Correct. Gawin mo lang ng gawin. Matut- at hanggang ngayon, in all fairness kay Evan na naging DJ na siya, uh, very humble siya na willing pa rin siyang matuto. Parang, uh, That's what I like sabihin, about her. Ibig sabihin ng uh, humble, mababa. <laughs> mababa Kuya pa Hanggang ngayon. <laughs> Correct. In all fair, kaya alam mo ako, Eva, ito, seryoso. Mm. Yes. Uh, whatever other people uh, would tell you, ano man na marinig mo sinabi ng, sinasabi ng ibang tao, love na love pa rin kita for what you are oh, and how you are. Mm, sige you. nga, kiss mo nga. Thank Ay, hindi naman ako tibo. <laughs> Tapos na ako thank sa you, face thank na you talaga sobra uh-huh. na na-touch po ako. Ta- taray, mm-hmm. <laughs> nagpupunta. Hindi kasi yun talaga yung nafe-feel ko. Talagang kanina naiya kasi ako kasi nga ayoko nga ng ano, parang naririnig-rinig yung mga ganong ano, yung uh-huh. coming from the board of you. <laughs> Nakakahiya kasi na yung mga sinabi niyo po, na touch Basta, Eva, ganyan. Ang advice ko lang sa'yo, always keep your feet on the ground. Oh, sige po. Correct. Thank at, you. Uh, at uh, ah, wag kang uh, Ah, uh, wag kayo na yun. <laughs> wag lalaki ang ulo. Opo, oh, wag lalaki ang ulo, wag magpapalunod sa isang basong tubig. Kung saan ka ba mapunta, maging leading mo. Lady ka man ni Enrique Gil. <laughs> Thank you, Lord! Always Charay. the same. Hindi pa, hindi pa, oy. May- ma- Dadaan muna ako sa kanya. Ako pa, <laughs> bago ikaw. Ay, wala na. Last pag si Enrique Hill. Pagka dinaanan ni Yasmina, durog. So, sa orthopedics mo na lang siya dalawin, ha? Uy, thank you so much talaga ng bonggang-bongga, pati sa family ko. Ito nga, Oh, sino ba? Sino mo mga oh. nakalimutan? Ayan, syempre yung family ko, yung ah, Riego family, ah, Valenzuela family, Tayaba family, at si Mami Veron, o oh, yung tita ko to, na nasa Alabang Hills. Kasi ano to, adik na adik sa MOR yung office nila. Tapos bawal talagang makinig doon, pero pinayagan niya ng makinig ang oh. mga office mates ng bonggang-bongga ni Mami Veron. Pati advance happy birthday pala sa papa ko ha babatiin niyo ng bonggang-bongga si Papa Aga. Nakikinig Papa, ba siya ngayon? Papa Aga. Papa Aga po sa August 1 yung birthday niya. Pero, mm. syempre, di ba, advance na advance sa Dear MOR ko pa in-announce. Yan, happy birthday! Ay, eto pa pala. <laughs> eto si Kuya Darwin. Yun, thank you, Yasmin and uh, Kuya Popoy. Yeah. Thank you. And, uh, <laughs> kay Tsaka Madam... ito si, ano, si Tresha, no? Kaya nakakaaliw siyang pakinggan kahit nung uh, tignan pati nung, Correct. uh, ano siya, uh, para siya naka sabi nga nila, you dress like a prospect. Don't dress like a suspect. <laughs> Di ko diba? gets laging ano English. ano yan. <laughs> Hindi, laging ano yan. Laging nga parang uh, dress to kill. Yeah. Correct. Parang laging nga. Yung isip pag nagdadamit ka, sarap mong maayos. patayin. Hindi, ah, parang... Ah, sabi mo, dress to kill. Pa- parang laruan. Ito <laughs> si Popo, yung gulo din niya. parang uh, laruan. At saka in fairness, hindi ko to nakita na nakasimangot. Oo. Oo. Try mo nga minsan para iba naman. Patingin nga, paano ka sumimangot? Hmm? Parang <laughs> nasabihan ko lang dating ka, ano, yung kaawag niya si Sarah G. Eh. Hindi dat dapat nga ilalagay ko pa diyan yung nagno-note ako eh, sa'yo eh. At saka nag-text si ano, <laughs> nag-text si Papi Charles, sana daw makatanggap din daw siya minsan ng note mo. <laughs> Kasi mahilig daw siya sa notes. Uy, si Papi, <laughs> si Papi Charles talaga, natandaan ko yan ah. Yan ang nagpa-strong din sa heart ko kasi syempre yung oh, unang OJT ko pa lang dito, oh, pinagalitan na niya ako. Eh, Burn na nga kasi yun sa mga babae. Hindi, ganun ang training. Aba, bigyan mo siya ng notes kasi mahilig yun sa notes mga kapamilya, Eva Ronda, maraming maraming salamat for sharing us your uh, story. Thank you so much. Thank you po talaga ng bongga. Salamat, salamat. Mm, yun, pakita mo nga yung mga malalaki mo na Yung mga dyan. hitandra mo. Um, dala mo na naman yung palo-palo, <laughs> ah. no, kompetensya mo na talaga si Yasmin. Ayan sinasabi ko, habang palit na palit sa akin, lumilipat kayo, ah. <laughs> Hindi, kahit lumiit na lahat, talagang naka-stay the same pa rin to. Pagkapanganak ko, malaki na talaga siya. Pagpasensyahan nyo na. <laughs> Three minutes bago mag alas dos ng hapon, mga kapamilya Pamilya, programang Dear MOR. Hatid sa atin ngayon ng uh, ah, Colt 45 uh, ah, TGP, The Generics Pharmacy, Coke, Mestiza Soap, at uh, V-Fresh. At uh, sige mga kapamilya, pwedeng pwede kayong sumulat ng inyong mga storya dito sa amin sa Dear MOR. Ito ang paraan. Una, mag-email Hasmin! Si Papi Charles kasi ang gulo Oo. eh. Yung notes daw, huwag kalimutan. <laughs> Ayan, mag-email po kayo sa dearmor1019 at yahoo.com. Yan. Alam, alam ko rin yung tinex sa niya ni Papi Charles. Ayan ha. Ang gulo ni Papi Charles. Sige na, bibigyan din kita. O, eto naman. <laughs> Ah... Ito na rin mga kapamilya ha. Uh, kung di kayo marunong mag-email, ito po ang address namin ABS-CBN Corporation, Sergeant Esguerra Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear M.O.R. Sa ngayon, aba eh, sige, pwede na kayong magtanong ulit sa amin. Kanino bang storya ulit ng uh, ah, DJ ang susunod niyong mapapakinggan? I-announce naman namin. Kanino? Kanino ba? Ay, bawal daw sabihin Ah, eh. bawal, bawal. Oo. Kay Bea yata. Sabi ko kaya pwede magtanong. Oo. Hindi pa pwedeng sagutin. Hindi pa alam.